Eguberriko ipuin bat. Eguberriko izbatez, Katialin jatzarri zen. Mari Domingik, aitzineko hastian, ataratzeko kariketan untsa aholkatu zeion bezala, gaiaz, etxenko bortaz zabalik utzi Olentzero eta Mari Domingi, ezpeitia Papa Noel bezala tximinatik sartzen, benabai bortatik, jente gizan. Eguberri goiz hartan ordian, Katialin jatzari zen, eta lura hunki bezain laster, argien pisteko denboaik hartu gabe e, ez zuti anuan obegiak etxit zabaltu, jadanik haen huniek, izei pilat jamanik ziela. Han, zunetzen izan haen ustegabia, ohartu zelaik, izai etzela habo. Girgiliak eta bola distiratsiak, lurin barreatu ikziela. Opaien papea koro jadan ikuratu ikizan ziela. Eta opaien lekin ikatza purrustaka iso ikizan zela. Lehen harri aldia gaintituik, haen aitetamen kanbealat bus lasterka abiatu zen. Eta brauki jatzara zizutian. Tia uste, fite, zerbait agitu da, zerbait harri garria. Aitetamak zeikizien, eta heke bortxaz hunartu izan zien, hau etzela bate aitzin ikusi bezalako egu berri goiza. Mezpeako xampaña, bu joka izeien. Eta amets gaizto hortaik jatzariko zielako espean sa guti baizik etzeien usten. Egon gelan, kaminetako tieta zabalik zen. Hortan begiatzen zutien, familian habo jabiltenet zutien smartphone zaharrak. Huae, hutsik. Aita zentzien galtzen hasi zen. Nu rau jartu otezen, eguberi gai batez, hena bezalako familia inosent baten etxien hustea. Hau hau lotxagabia, hau urde gaiskigilia. Katialinen dei batek, haen kesutik elkazizian. zian. Soizie, ene txostagalien kamineta ehutsik da. Eta kaminet zolan, pape bat. Katialinek, bea mai luzatu zeion, ezpeitzakin nuano untsaiak urten. Haurak, sortziaz geoz, kozazale bilhakazina hisutien gizarte guntaik begia Plastikat Plastikatzarrak, bateia elektrikuek, eta mundu numerikuak, zien mundia lanje handian ezarten die. Txinatik jiniko plastika kontenerak geldia zitzazie. Afrikan gentia pusoatzen dien litioam eta uraniomak, itxasuak belzten dutian petrolioak eta beste mineralek lur pian batu behar die. Amazoniako ihanek bizi behar die, bai eta betidanik bertan bizi dien populiek. Beste lan petatuko gia, oro petaziko dugu eta petatuko gia. Amak, botz sui bat jakurri hitz hoik. Haien begit hartia ez urpailtu zen. Haitak ordian, papeaen kantio batetan, izen pedioa bat ikusi zian. M. D. Aski astokeia, haita pijamaz kampo elkizen, eta otoa elmotura horroa zaiazizian. Hainen zen zainetan, nun etzin ikusie otokantuko belharin egongelako izeia, lurin, aralantatu ikizan zela. Etzian ere marki hurunin, biarno altin, zelila buza biatzen zen ke belz trinkua. Sibeoko botza, automatiko ki piztu zitzaion, eta igberiko kanto dejegoki bat eta iglanda, mintzalaiak botz drole batez, enzuler jakinazi seien, olueko jue klub denda xutan zela. Bai eta baionako pikuik toiz eta la rekre. Horrez gain, jakina zizeien, olentzero, papa noel, oreinak eta ben kukusuk bahitu ikizan ziela. Eta MD misteriotsu batek ekintza hoi koro aldarikatzen zutila. Eme de Marie mingi? Oh, ai bai, kumprenitzen dut. Ze planta zemazte horrek, goe guberriko karikungu guztietan hain goxok behabia egindian. Bigeren planoko emazte laguntzale propi baten gija. Olentzero mutil zahara en bizi sentimentala en salbazale. Eta nik zozok iusteuken benian, parekotazun sistematiko horren ondoio gatsila baizik etzela. Biba hua to!